Helidon kai Ornites. Arti tu ixu fuomenu, Helidon aistamene ton enistamenon tois peteinois kindynon, sun athroisasa pantata ornea, sun ebuleusen autois malista men tais exoforois drusin e copsai. Ei dara tuto autois adunaton, epi tus anthropus catafygein kai tutus hiceteusae, hopos me creazamenoi tai tu exu energeiae, sulambanosin auta. Ton de gelasanton auten hos mataiologuzan, autae paragenomene hicetis ton anthropon egeneto, hoi de apod examenoi auten epitae sunesei, cae sunoicon auten proselabonto. Hutos sunebe tamen loipa agreuomena hupo ton anthropon catestiestai. Monen de ten helidona hos prosfuga, cae en tais auton oiciais, ade os neotto poieistai ho logos de loi hoti hoita mellonta pro omenoi, e cotos tus cindunus diacruontai.